alispeza biotecnologio. La naturo funccias kiel el ira materialo cae kiel idee liberanto por pli bonai technologioi. Eblas exemple construi electrain circuitoin el indigo. Sub biotecnologio oni comprenas generale la exploatadon de metabolai capabloi de microorganismoi por niai celoi. Ciu por fari bieron, ciu por purigi rubacvon, au producti medicamentoin. Lasta tempe publicigis tamen ancau aliai exemploi por ciui la biologio servis ciel patrono de la tecnico. Tiel australiai, portugalai, cae hispanai esploristoi trovis novan esplor campon por celluloso. La sciencistoi povis montri che la cefa consistero de ligno post terma cae mecanica tractado havas pieso electrain etsoin. Tio signifas che en celluloso ec estas electra tensio se gi estas aliformata. Tio estas usebla exemple por magnet electrai sensoroi au por nov tipai computilai memoriloi, kiui ne consistas el silicio au el aliai pen labore productitai duon conductiloi, sed el renovigebla, degradebla materialo. La sciencistoi supposas che ancau en aliai biomaterialoi kiel exemple en proteinoi, dormetas interesai etsoi. Al tia substanzo oni dedicas sin la universitato de Linz. Tie estas construatai ella farbajo indigo, kiu farbas ginzo in bluai, electrai circuitoi, same anstatao silicio tio iaiam eblas ancau per aliai polimeroi, la decida avantaggio tamen estas, che indigo estas resista contra oxigeno cae aquo, clarigas la estro de la esplorista te amo en lins. Tiel estas imageblai bio en plantagioi, kiwi en la homa texajo, povas plenumi calcultascoin exemple por reguligae shaltoi. Ancora o pli estas biobasa invento de italai esploristoi. Ili construis micromotoron, quio estas functiigata de bacterioi. Tiu cele, microorganismoi, qui cerpas energion el lumo, estas alcrociatai al shovel radezza structuro, cae tio tiel che ciui orientigas ola sama directo. Ili protio nagas ciui unui apud la aliai, cae tiel turnigas rotoron. La esploristoi ech successis reguligi la turn rapidezzon de tiui rotoroi per la fortezzo del aprilumado. En sequa pascio nun oni volas testi ciutiui biohibridae masinoi taugas ciel motoroi por micro-robotoi. Oni vidas, biotecnologio ofertas multain eblezoin por medi convenai tecnologioi ni nur devas iomete pli precise observi la naturon.